tarafsız bir yöntem ahlalarla amel şeklinde tarifini ikinci görüş neydi? Eşarilerin görüşüydü bunlar diyorlar ki iman kalbiyle tasdiklenmedi şey. üçüncü görüş kerraniyelerin görüşü bunlar birbirine ısrar ediyorlar tabi bunların hepsinde bir aslı var bunları geçmişler cehenneler ne diyorlar? mücadele olarak kalbin bilmesi diyorlar kalp dil ve azaların ameli, ameli imandan değildir diyorlar Beşinci görüş olarak Mücud Fukahan'ın görüşü bunlar da kalbi ve tasdik bir zannediyorlar diyorlar ki şöyle amel ve itikad olsun Allah Azze ve Celle'nin farkında bütün şeyler biliyor bir kısmı giderse hepsi gider artmaz ve hepsini gider tatlı vardı bunların şimdi kıble bunun bu dersimiz aslında şöyle olacak bu altı görüşü toparlayıcı mahiyette olacak ve e, bu altı görüş içerisinde dikkat etmemiz gereken noktaları bilgileyici baktan bir bakıyoruz inşallah şimdi kıble önünün kavillerinin e, kulakları şunlar şunlardan ibaret yani aslında burada açıklanması yüklenmesi gereken bazı noktalar var bu noktaların belirtilmesiyle bu görüşler arasındaki ihtilafın hakları anlaşılmış olmuş şimdi birinci nokta bu ümmetin bütün fırkaları mücdere dahil doğrultaydı bu nokta bu ümmetin bütün fırkaları yani bu altıda uçadıktan sonra diyoruz ki bu ümmetin bütün noktaları şey bütün fırkaları mücdere dahil kalp amellerini imana dahil ediyorlar imandan koyuyorlar mücdelerin cumhuru dahi böyledir şimdi o yüzden günümüzde mesela bazı kişilerin ehli sünnet ve alanında imanı anlatırken mutlak olarak mücciyeler ameli imandan haynallah şeklindeki cümleleri aslında bu cümleler değil yani tam tahsil edilmiş cümleler değil tahsil edilmiş lazım eksik cümleler yani bizim adaletli olmamız lazım çünkü biz amel imandan değil dediğimiz hücreler amel ile şey kalp amelinin imana dahil edilmesi bilgilerin meselesini anlatırken amel imandan bir değildir diyorlar şeklinde anlattığımız zaman bu amelin amel lafının altına amel lafının müsemmasına amel lafının manasına zahir ameller de girer kalbi ameller de girer biz ameli imana Şimdi gerçi özellikle Türkiye ortamında biz amel gördüğümüz zaman insanların aklına ilk gelecek şey zahiri amel olduğu için tek bir sorun olmuyormuş gibi görünebilir ama halbuki bu şu an yapılan ortam yani şu anki makam ki bu makamdan kalıyor şu an bunun ilmini okuyoruz ilmini ders ediyoruz ve fırkaların görüşlerini beyan ediyoruz işte bu makamda bu şekilde cümleler kullanmak hoşluğudur o kadar ki Türkiye'de mücreler amel imana, amel imana sokmuyor dediği zaman belki herkes bunu nazire amel olarak anlayacaktır ve bir işgal olmayacaktır belki ama ne olursa olsun bu lafızları bile e, makamında kullanmamız gerekir anladın mı? o yüzden burada tartı burada amel olmanın değildir zaten şu tartıyı yapmamız lazım ilmi ortamda çünkü çünkü makam ve ortam diye eğer makam ve ortam adama bir şeyler anlatmak makamıysa ve bu makamda da müziğe geçiyorsa ve onun makyajını beyan etmek ihtiyacı hissediyorsan müziğeler ameli imana sokmuyor dersen belki avam sadece bunlar zahir amel anlayabilir ve sorun olmayabilir ama özellikle ünlü ortamlarda ve ünlü talebesinin yapması gereken ve ünlü talebesinin tahsis etmesi gereken ve kendi ruhunda bilmesi gereken ve ünlü ortamlarda da anlaması gereken şey müziğe amel imanların değildir ve ancak buradaki amelden kasıt kalbi ameller değildir çünkü müziğelerin zimhuru eğer sadık sahip değildir ameller ancak hayırlı amelleri görünce müminimizin durup hayırlı amelleri imandan sayarlar tamam müminimizin cumhuru daha değerli ancak işte sadece mürciyelerden Cehmi bin Akvan ve Muhammed bin Kerram yani Ümmü Kerram ve bu ikisini muhafakat eden şart kalmış kimseler hariç bunlar tamam kalp amellerinin imana satındalar bunlar çok küçük sayesinde Şeyh Mehmet Sakvan, Muhammed bin Selvan Efendimiz'den ve bunlara tabi olan bazı kişiler var ama diyor ki Ebu Hasan Eşhal Makarat İslami'yi hükmeder Nuriye Fetheti 12 gruba ayrılmıştır der ve bunların bu grupların çoğu büyük kısmı az önce saydıklarımız hariç kalp amellerinin imana dahil olur şimdi ben sana şöyle bir soru sorsam senin kısmından talebeyim veya ben amelinde saydım Tamam şöyle bir soru soracağım sen bana anlatsan Nasıl müziğler anlayımına dahil ediyorlar Çünkü şöyle de sözü mucizeler amelin manada akıbetmiyor şimdi yani Ebu'nun amel Allah'tan korkmuyor imanını tanmıyor değil mi? sonuçta Rahimler bin Ebu Süleyman gibi dua alınmaz kalp amelinin imanı da akıbetmiyor belki seviyorlar benim de dostum gibi mucizeden zümrüyor o yüzden burada ünlü bir ünlü kullanmamız lazım doğru bir ünlü kullanmamız lazım o ünlü bir ünlü cümhurunu kavramlarını imanı koyulmasını bu birinci dikkat etmemiz gereken nokta bu fırkaların görüşleri arasında ikinci nokta şimdi bazı insanlar ne zannediyor zannediyorlar ki selef ile mevzuya arasındaki bu ikinci nokta selef ile mevzuya arasındaki farkın yani arasındaki mizahın arasındaki farkın arasındaki çekişmenin sadece azalarla amel e, azalarla amelle alakalı olduğunu kalpte de var kalp amellerinde de var çünkü biz bu maruz doğruları ne yaptık mesela bizim doğruların doğrularını zikrederken müjdelerle ve düşünmesin arasındaki fark sadece ağızlarla anlıyor yok değil mi? E, ee, kalb ile kalpteki şeylerde fark var doğrulardaki müjdelerde fark var kalp anlarlarında fark var o yüzden bazı insanlardan diyor ki bunlar arasında sadece zahir anlarlarla alakalı ama benim böyle değil ama bu ikinci nokta fırkaların görüşleri ardında ölçütmemiz gereken bu kalmamız gereken ikinci çünkü üçüncü nokta selef ile münteziler ve hariciler arasındaki yani selef ile bilgini var münteziler var hariciler var bunlar aynı görüşte insanlar ile yani mutezile ve hariciler ile selef arasındaki fark selef arasındaki ihtilafın hakkı şudur bir kere hepsi iman böyle çok, böyle çok önemli özellikle selef ile mutezile ve hariciler arasındaki farkı bilmek noktasında bu ikinci nokta çok önemli çünkü maal asıl bazı ilim ehli dahi hatta büyük alimler dahi bu meseleyi karıştırmış ve karıştırdıklarından dolayı ehl-i sünnetin imandaki tarifini, imandaki akıbetini yanlış anlamışlar ve ümmetin ümmet kendi anladıkları şekilde tercih tamam o yüzden bu noktaya diyoruz ki şöyle ki Hariciler ve Mültecile e, Hariciler ve Mültecile arasındaki fark ihtilaf, bir ihtilafın hakikati şu bunların hepsi yani Selef Mutezile ve Harbiler bunların bir iman ne diyor? Söz, amel ve ikram Burada ne? İttifak halinde Ancak Selef adıyla bunlar arasındaki fark Meşhur, açık ve marif Bunlar iman, söz, amel ve ikram diyorlar ama bunlar arasındaki fark bunlar arasında fark mevcut Selef ve bunlar arasında fark mevcut Bu fark çok zahir, açık, mağruf, müşhur Harici, mutezile ve bunlar gibi bidatçılara göre iman nedir bakın? Tek bir şeydir Bu tek şey, iman tek bir şeydir Yani iman, ne marifet bir şeydir Şimdi, bu tek şey, şimdi diyorlar ki bunlar, iman, iman tek şeydir Hı? bu tek şey üç şeyin yani söz, amel ve irtikadın toplu halidir tamam şimdi bunlar amel, irtikad ve söz ediyorlar inan ama bunları tek bir bir e, şeklinde ele alarak diyorlar ki iman tek bir şeydir yani iman yani iman yani diyorlar ki iman tek bir şeydir bu üç şey bu üç şeyin yani söz, bir kısmı zahir olursa güzel şey hepsini alır hepsi zahir olur gider anladın her kim ameli veya sözlü bir vacibi veya tarzı tarz ederse mümin değildir halbuki bu sünnet ne yapıyor? E, bu amel şey iman söz amel ve itikad ederken bunları sizlere veriyorlar bunların hepsi tek bir şeydir ve sizlere ayrılmaz demiyorlar bilakis sizlere veriyorlar ki bunu zikreden zaten nebi sosyalarında iman etmiş şey yok işte şurada da diyorlar ki ölçümde bizim hizmetine göre imanından ne yapar imandan eksilme olur yani bazı cüzler vardır ki imanda takip şöyledir bazı cüzler vardır ki takip büyük günah bazı bilgiler vardır ki her şey zarar vermez tamam işte o yüzden harici mütefiler olanlar gibi ehli sünnete muhalefet edenlere göre iman bir şey ancak bu şey üç şeyin oluşumundan bir araya gelmiş ve tek bir şeyden ibaret olmuş bir kısmı zail olursa hepsi gider vacibi farzı vesaire fark ederse mümin değildir diyorlar bilakis haricilere göre nedir bu mümkün kafir mutezilere göre filmimizin beynimizdir ikiler arasında nedir bir yoldadır o yüzden öyle sünnet diyor ki iman bizlere ayrılır bu bizim hikmetiyle Allah'ı sevmeyen mühite bunu terk eden insan kafir olur eğer budur Allah'tan korkma mühite bunu terk eden adam külliyen terk eden adam ne olur kafir olur eğer bunu terk eden insan yoldan özgür verecek şeyi kaldırmıyorsa bu insanın bu insanın icmaen ne bundan çıkıyor vesaire bunları tavsillendirir eğer budur hatta evet çocuk arasında ne var bunun yanında eğer olursa evet küfürün telef arasında eğer hatta küfürün telef arasında zekat küfürün telef arasında Anada böyle iyilikse şöyle tarafında icma vardır ki bunun farkı şöyle olur ama imanın kişinin ne yapar? Tamam bunları anladık böyle ayrılar sebep gibi mukaddime olarak imanı sabit ederler şey. söz anlar ve istat ederler ancak bunun içine müsemmatına indiğimizde ehl-i sünnet bilimi düşünmezler çünkü bunlara göre iman artmak ve ne eksilmez iman tek bir parçadan ibarettir bu parçada bu üç elin toplamıdır ehl-i sünnete göre ise biraz imancılara ayrılır herhangi bir gözün terk edilmesi illa küfür gerektirecek bir şey söz konusu değildir terk edilen cüze bakıyor onu göre hüküm tabi dedik ki yani bu hariciler ve mutezileler imanlık bir şey olarak cüzlere bölünmeyen tek bir şey olarak gördükleri için diyorlar ki kişi herhangi bir vazife tarzı vesaire terk ederse sonuç nedir? haricilere göre kafirdir dünyada kafirdir deriz e, ee, mutezilelere göre bu kişi nedir bilmeziletin beynirliğindir iki yol arasında nedir bir yoldadır ancak bununla beraber sonucun, sonucun noktasında yine ne yapıyorlar bu iki kavimlerle ittifak ediyorlar ne diyorlar ikisi de bunların bu tür kişilerin yani fazlayı veya bir kişilerin cehennem ve ödevi kalacakları yönünde nedir? Yasak halindedir tamam O yüzden aslında tabi sahipse tezile ile Muhtezile mi? Ki menzilenden iman menzilesi mi? İki yol arasında diyor, iki yoldan kapıları iman olmuş oluyor Tamam Dolayısıyla ne bu adam mümindir ne de ne kafirdir müminlik yoluyla kafirlik yolu arasında yani müminlik ve kafirlik arasında bir konudadır bir müminlik diye bir şey yani bu o kadar batıl ve falsata bir şey ki yani bir insan ya mümindir yani ya iman onda vardır ya yok mümin yok olanın içinde kafirdir tamam ama bunlar diyorlar ki hayır bu adam büyük meşhur için imandan çıkmıştır ama kafir mutlak öyle demiyor ne diyoruz? Filmimizi resim beğenilmiyor İki yol arasında nedir? Duruyoruz Ama cehennem akırat noktasında evet hadizlerle mutlaka aralarında ne? İttifak halindedir Vazibi fark eden veya büyük günah işleyen bir insan ebedi olarak Şimdi bunları anlatıyor Selef ne diyor? Bunlarla Selef arasında farkı anlatıyoruz çünkü bazıları farkı kayıtlıyorlar ve hataya düşüyorlar hatta bu hataya düşen insanlar büyük alimler ve ümmeti kabul olmuş alimlerle maalesef var tamam sebep yok ki bunlar gibi demiyor diyor ki sebep bir kısmının zahir olması bitmesi küllünün yani hepsinin bitmesini ne yapmaması tamam mesela yoldan ve evde böyle şey imanın bilindendir ama kişi onu yapmadığı zaman o ondan eksilmiştir ama o bizim eksilmesi onun imandan çıkmasına ne yapmaz? Gerekir. Ama öyle bir müdürü vardır ki onun kalbi ne yapar? İmandan çıkar. Tamam mı? O yüzden ehlisinet diyor ki bu fark eden kişiye bakılır. Fark edilen şey Allah ve Resulünün emrettiği dinin usullerinden mesela Allah'a meleklerine ve Resullerine iman gibi vesaire şeylerin dışında bir şeyse veya fark ettiği sözlü ameli vaciplerden alıp da dinin usulleri dışında olan amellerden ise kişi imandan külliyen ne yapmaz? Tabi bu kişiden mutlak ismi ancak mutlak iman ismi ne olur Zahir olur yani ehli sünnete göre bak böyle bakar Şimdi ehli sünnete göre fasık bir insan devamlı günahla iştigal eden bir insan günah işleyen bir mümine mutlak böyle bir kişiden mutlak iman ismi ne olur? öyle olur tamam yani mutlak üminin insan ne yapmak yani bu iman bir kişiye ne yani böyle bir kişiye imanı eksik mümindir denilir tamam çünkü bak şimdi Şimdi tabi burası önemli Defa bilmem lazım Şimdi bak sana bir soru soracağım Aklına ne diyorsa böyle söyle Şimdi sen mümin misin? şey yapamazsın ben arayayım da böyle takvalı bir şöyle bulayım ya benim kerem takvalı değil bana müsaade etsin dersin devam ediyorum inşallah içinde bulunan hiçbir kimsenin böyle bir tarafı bunun çölahlarına bulunduğunu hiç ona haber vermeyeceksin yani aksi halde umumunun için bunlar bulabilir aksiyonunda böyle hani bir insan umumunun köla umanı kamilin köla ayrılmaz mı neden bunu o yüzden şimdi bak o yüzden bunun yaptığı makama göre değişim şimdi bu biraz tartışmalı ifade edildiği gibi hem de Allah'ın Resulü Allah'ın evliliğinin vasfı var ya az önce senin bahsettiğin onun işte onun mutlak iman demek tamam o yüzden fasık bir insandan ne nefsedilir mutlak, mutlak iman ismini nefsedilir anladın mı dikkat et iman ismini nefsedilir demiyor mutlak iman ismini nefsedilir çünkü o fasık Allah Azze ve Celle'nin müminler ancak şunlar şunlar olur dediği ayetine bakır mı o insan fasık insan dahil değil mi? Ve bir insan için söylüyor Fatih bir insan Allah Azze ve Celle'nin Bunlar ancak şunlar şunlar da diyor Övdüğü vakıfların dahili altında mı? Dahili altında değil Peki Allah ancak bunlar bunlar bunlardır derken Biz o fatihı onun içinde verebilir miyiz? Allah'ın övdüğü onun içinde verebilir miyiz? ancak müminler bununla veriliyor bu fasık insan bununla bunu verebiliyor mu? veremiyoruz peki bu fasık insana kafir diyebiliyor muyuz? şimdi demiyoruz peki sorulduğu zaman bu insan mümin midir? mümin ismini verebilir miyiz? mümin ismini verilir ama mutlak iman mutlak mümin ismini verebilir tamam mı? anladın mı? böyle bir kişiye ne denir? imanı eksik olan mümin de tamam mı? imanın bir vücudun Halkın anlamı budur da işte diyoruz ki bak büyük günah işleyenlere hariciler ve mutezeler ne etmiyorlardı hariciler bunu bir kafir mutezeler bunu iki mümkün arasında bir mümkün şimdi öyle sünnetle biz bizim son anlattığımız olan öyle sünnetle bunların arasında farklı olmuş şimdi bu farkı anlatırken diyoruz ki öyle sünnet bunlar gibi büyük günah işleyenlere ne yapmak büyük günah işleyenlere ne yapmak kafir demem bu türlü kişilerden tabi bazı tarzları terk eden ondan sonra e, bazen tarzları terk eden büyük günah işleyen insanlara bu kişilerden bu kişiden neyi zahir ederler neyi kaldırırlar mutlak iman isimli kaldırırlar tamam çünkü bak bakayım sen bir insana bir parça mümindir dediğin zaman dikkat edin bu mümindir lafı altına Allah'ın lafı altına diyorum bak kişi şey diye bakmak lafı altına Allah'ın Kur'an'da müminler ancak şunlar şunlardır şunlar şunlardır dediği örgüsüne dahil mi insan bu lafı altına mümindir dediğin zaman dahil değil yani bu da kastedilebilir veya e, en fasıl bir mümin de kastedilir doğru mu? şimdi düşün bir insan düşün şimdi fasık bir insan bu insana desen ki mümindir mutsuzsan şu kişi mümindir ama burada hep diyor 10 kişi mesela hep diyoruz ki o insan fasık etmiz yapamıyoruz ve günahlarla meşhur vesaire birçok fazla terk şimdi bu insana ben mümindir dersen mesela böyle bir cümle kurmuş olsam bu mümindir dersenin altına Allah'ın Kur'an'da övdüğü müminler de girer mi? Bilakın içine girer Bilakın içine adama bakmak zorunda Bilakın çünkü mümin mümin mümin ne ne ne ne hak vermez mümin yani Fasık bir mümin de girer mi bunun içine? Girer Bunun böyle olunca diyoruz ki bu insana mümin de diyor diyoruz Çünkü Allah en fazla insana bile mümin sadakayı cariyeye ne olduğuna bakmaksızın tek iman ettiğini belirttiği için mümin de demiş ama bir bakıyorsun ki Allah'ta başka bir ayette müminler ancak bunlar bunlardır şimdi bunu ne olabilir bak şimdi deriz ki o yüzden müminlikten iki şey kastırılır çünkü bunu Kur'an kesinlikle devam etmiştir müminlikten ne kastırılır iki şey ya mutlak iman kastırılır buna kamil iman insanın olgunluğa ermiş iman kastırılır buna mutlak iman denir ya bu kastırılır ya da imandan kasıt imanın aslıdır tamam şimdi bu, e, bu fasık olan bu kişide imanın aslı var mı? var peki kamil iman var mı? ha, o yüzden diyoruz ki bu kişiden iman nasıl kaldırılır diyebilir mi? diyemeyiz neden? çünkü imanın aslı var doğru mu? Peki Allah'ın övdüğü müminlik ismini verebilir mi insan? o zaman bak senin böyle olunca buraya, buraya bu insandan o zaman öyle kimler büyük günah işleyen insanlardan mümin lafını mı kaldırmıştır ya iman lafını ondan almış mıdır yoksa mutlak iman lafını ondan almıştır imanlı iman vesaire katılıyor ve mükemmel aralarında derece olur o yüzden diyor ki bu kişiden mutlak iman içine zahir olur böyle bir kişi böyle bir kişiye ne der imanı eksik imanı eksik imanındır der tamam ahirette ise böyle bir insan ahirette ise Allah subhanahu ve teala'nın meşruatındadır yani büyük inançlı bazen farzları farzları bir insanların bu durumu nedir? Öyle sünnete göre Allah Azze ve Celle'nin meşruiyeti altında da güzelse bağışlar güzelse ne yapar? Azrabe de Mutezile ve Hariler ne diyordu? bunlar cehennemdedir evet tamam aralarında farklı bilakis öyle sünnet ne der bunlara bu insanlar tevhid üzere ölmüştür büyük günah işlenmiştir tevhid üzere ölmüştür ve cennet ehlidir diye hükmederler yani sonunu cennet önüne oluşlar ister cehenneme girsin ister girmeden de şefaat edilsin alakalı her sonuç ama sonuç en sonunda sonuç bunlar için cennet o zaman tezahürde sorarsak ehli sünnet ile harici ve e, harici ve muhtezile arasında bir fark harici ve muhtezile harici ve muhtezile imanı tek bir şey koyarlar şeyin toplum olarak tek bir şey koyarlar bu üç şey zikrede verme bu üç şey tek bir parça halinde bulunur herhangi bir tanesinin zail olması küllünü ne yapar zail eder e, artmaz ve ışınmaz yok öyle sünnet ise zarar olduğunu söyler bizlere göre kişiye değer verir ve büyük günah işleyenlere ne yapar ebedi cehennemde olduklarını söylemez de ama işte muhtezede olsun kalbe olsun ebedi cehenneme sokar şimdi bak son nokta belki biraz sana karşı gelmiş olabilir maalesef e, her zaman da böyle yani Türkiye'de e, bu video tezinin bir en basit anlatılması lazım kör olduğu zaman insanlar kazanıyor ama maalesef bir gerçek şimdi bu sevginin bilansanın e, yeniden işlenmesi lazım çünkü insan e, bildiğini zannederse bu tuhaf böyle insan hani yani bir yarışta bu tuhaf gelebilir bütün ama o zaman bilmediğini anlatsa o zaman bilmediğini anlatsa o zaman o yüzden imanda mesela bu tür şeylerin ilk defa bilmesi lazım bunlar yani falan böyle her dönemin her ümmetin her grubun bir dönemi vardır Allah Azze ve Celle bir şekilde bu e, durumu dilerse düzeltecektir dilerse insanları idare edecektir anlatmak bizden bak şimdi son şey sana karşı gelmiş olabilir bak şimdi iman lafzına Kur'an'ın yaşamına baktığımızda bütün laflar buna yarar ve bu selef arasında sünnet arasında icmadır bunların yaptığının altında iki şey var bir Allah Fatiha'ya da mümkün vermiş Allah Fatiha'ya da mümkün vermiş çünkü mümin nedir akıya bak şimdi mümin nedir göre yapmak tabii ki bunun ama bir de bakıyorsun ki Allah Kur'an'da hakikaten Fatiha'da mümin ismi vermiş mümin bir kere azar etsin diyor ümmet ne yapmıştır ki mümin azar etsin bir kere fasık bile olsa bu ayetin dağıtının içine girmiştir çünkü Allah Azze ve Celle mümin bir kere azar etsin dediği zaman imanın aklını kaptırmıştır yani bir takva bir insan kalbi imanı ve bir insan arası için demek değil ama hani başka bir ayetlere bakıyorsun Allah Azze ve Celle bunlar ancak şunlar şunlar şunlardır der peki Allah bunlar ancak şunlar şunlardır dersin bu özellikleri zikrediyor bunlar hangi mümin? işte mutlak mümin sahibi olan kamil mümin sahibi olan mümin tamam şimdi Kur'an'ın ötümüze baktığın zaman mümin lafından fasık olan mümin de kastedildiği için lazım veya e, kamil mutlak iman sahibi olan da kastedildiği için diyoruz ki eden bir insandan mutlak iman zail olur yoksa imanın iman, iman zail olmaz mutlak iman zail olur çünkü iman zail olur dediğin zaman ilk başlayan insanı inkar edilmiş olursun imanın böyle olan inkar ediyor adam şimdi Mevlid Aleyhisselam Sa'd için e, e, yani Sa'd bin Kabe'yi tepkiye ettiğinde onun dediğinde Allah Resulü ne oldu? iman da dedi yani şunu yani Allah Resulü şunu dedi o ondan iman yok ondan değil evet Sa Sa'd'ın şey, Sa'd'ın oradaki lafı dünyanın geçmişinin içine kamil iman girdiği için o tepkiye bağrına girmiş oldu Allah Resulü'nün çağrı için yoksa o aynı anda da mümin dedi yani ama hani imanın aslı noktasında yani nedir? çünkü bir insan ya mümindir ya kafirdir bunun ortası yoktur Tamam Hayır Yani bir insan ya mümindir ya kafirdir Tamam Bir insan Nebi Sallam veya Müslümandır de Dedi insan da nedir? Mümindir ama mümin imanın ne yarında? Aklı var Tamam İmanın ne yarında? Aklı var Yani şöyle bir insan yok Mümin bir Mümin ben dönmenin Müslüman olduğu değil o Müslüman olduğu değil dediğimiz zaman o Müslümanlar yani Allah şimdi Arabiler geldiler ne dediler iman ettik dediler Allah Kur'an'da ne dedi iman ettik demeyin Müslüman olduk dedi doğru mu? işte Türkiye'de bu yıllardır işte bu sarkata bu dağıtıldık bu yani artık hangi tabiri konu bilmiyorum maalesef insanlar tarafından sünnetin akideti olarak ortaya konmuş ama bu insanlar mümin değildi eğer bunlarda iman yok inanmıyor şimdi nasıl şimdi Allah mümin olduk demeyin derken bunlarda iman yok mu? bakın onlar müminlerdi sadece Allah Azze hem mümindir ve kafir Ehli sünnet ahireti imanı dahi maalesef Yıllardır o kadar kötü anlatılıyor ki o kadar eksik anlatılıyor ki Baktığın zaman günümüzde özellikle imanı doğru düzgün bilen bir kişi bile maalesef bir kişi bile bulunamıyor Nasıl olacak yani talebede kalma bir kişi bile bulunmak çok zor Yoktur var kardeşler hamdolsun Ama maalesef genel olarak bak bazı insanları ayır bunun dışında maalesef imanı doğru düzgün bilen bir kişi dahi anlıyor herkese şey etkilenmemiş yanlış anlamış yamalat anlamış kafasına göre anlamış selefin kendine dönerek dönmeden anlamış şimdi işte bunlar iman bebeğler iman etkiler vesaire belki iman etmediler bunlar gözde bunlar ilerlemezler ama bunlar bir mümin vardır aynı zamanda ama ne manada iman asrı vardı onlar dedi. Ben daha kemale derece, kemal derecede Şimdi bakın Kur'an'a baktığımızda biz mümin lafını ve Müslüman lafını çıkıldı biliyor musunuz? Şey, mümin lafını hem tuhaflık mümin için hem de kamil e, müminler için kullandığını görüyor musunuz? Görüyoruz. Bugün böyle olunca fasık insana mümin desen olmaz. Çünkü mümin için Allah'ın özgü müminler de diyor kafir desen olmaz mümin değil desen yine olmaz çünkü neden Allah en muhafı adamı mümin ismini vermiş şimdi o yüzden diyor ki bir insandan mümin ismi mutlak olarak zahir olmaz ne zahir olur bir mutlak iman ismi zahir olur tamam kamil o yüzden bazı alimler şu türlü cümleler kullanmıştır ee, mümin derlemeni ben senden rica ederim Arap çeşmen müminin Efendim sorun bir anlat böyle Müminin imanı Fatihin dikeliyor İmanı ile mümindir Büyük günahları sebebiyle farklıdır İman, İmanı ile mümindir günahları dolayısıyla farklıdır Bundan dolayı dördüncü Şimdi selefin zihniyeti ile işte burası çok önemli bir problemimiz var Bunda da maalesef bazı alimler bu noktayı yanlış anlamış yani selefi alimlerden dahi bu konuyu bazı noktalarda ayırt edemeyenler olmuş ama bunlar bir problem bu gördüğümüz de çok önemli çok önemli Allah nasip ederse ileride işte ünlü kitaplara daldığımız zaman meseleleri ünlü kitapların çıktığımız zaman baktığımız zaman bu türlü ince noktalara bu türlü ince ayrıntılara dikkat etmem lazım ki bu ince ayrıntıları önceden yakalamam lazım ki kitapların içine kaynakların içine dediğim zaman kafam Allah kullar olmasın mevzular kafamda karışmasın zihnimde toparlayabilsin anladığımız kadarıyla diyoruz ki Hammad bin Ebu Süleyman dördüncü nokta olarak burası önemli Hammad bin Ebu Süleyman Ebu Hamid Süleyman bunlara tabi olanlar var bunlar ile selef arasındaki silahın hafifleri şudur bunlar arasındaki nizağın buraya dikkat bunlar arasındaki nizağın silahın çoğu yani selef ile mücret fukar edilmiş ki bunlar Hammad bin Ebu Süleyman ile bunların arasındaki farkın çoğu lafzıdır çoğu ihtilafın çoğu nedir? lafzıdır neden? çünkü Hammar bin Ebu Süleyman ki kendisi bu görüşü ilk ortaya çıkaran kişidir Hammar bin Ebu Süleyman ve bunun dışındaki Kufa fukahaları, Kufa fakirleri ve diğerleri Selef'in cumhuruna mümin kişilerin, kişilerin yani sahiplerin Allah Azze ve Celle'nin zahiri, tehdidi, zemin altına girdiklerini söyleyerek selefe muvaffakat etmişlerinde etmişlerdir etmişlerdir değil şimdi bu tamam bu Hammad bin Ebu Süleyman Ebu Hanife ve Ebu Kutu Ehli Fukahaları bunlar mürciyenin fukahaları bunlar ehli sünnete bunlar ehli sünnete işleyen veya günah işleyen kişilerin Allah Azze ve Celle'nin tehdibi altında Allah Azze ve Celle'nin zemini altında Allah Azze ve Celle'nin azarlaması altında Allah Azze ve Celle'nin yarısı altında öldüklerine dair selefe ehli sünnetin muvafakiyeleri var mı? var değil mi? Elin aynı şekilde büyük günah işleyenlerden ateşe gireceklerin olacağını ancak ebedi kalmayacaklarını söylemiyorlar mı? Yani ebedi kalacaklarını söyleyerek öyle sünnetin muhafaza etmişler mi de etmişler etmişlerdir değil mi? Yani bu günah işleyenlerden de ateşe girecekler girecekler olacağını yanacaklar olacağını ateşe hak ettiklerini Allah Azze ve Celle'nin korkunca altında olduklarını bunlar söylemiyorlar mı? Mübarek kadar Mübarek kadar söylüyorlar Bunlar ile ehli sünnetin tarafının ihtilafını edeceğim şimdi burayı anladık mı? o yüzden diyoruz istilafın çoğu nedir? çoğu lafzıdır o yüzden bunlar ile ehli sünnetin arasındaki istilafın lafzı olduğunu veya çoğunluğun lafzı olduğunu mesela ümmet olmuyor için ümmet Ebu Uzza için rahmetullah bunlar söylemişlerdir hatta ümmet Ebu Uzza rahmetullah söylüyor lafzını kullanmıştır yani istilaf nedir? bahçede konuşlardı bunu söylemişti ancak bak şimdi özellikle buraya dikkat bazı kişiler ihtilafın yani aralarındaki ihtilafın nizamın çoğu lafzi bir sorundan ilmi sorunluğu gibi tahkik ehlinin kaptırmadığı şeyi anlıyor lazım şimdi tamam Emin Temiye Rahimullah e, düşünmekten Hammar İbni Ebu Süleyman vesaire Ebu Hanife ile Ehli Sünnet arasındaki ihtilafın sadece lafızdan ibaret olduğu cümletini yanlış anlıyorlar İbni Teymiye'den yanlış anlıyorlar İbni Teymiye'nin kastetmediği şey anlıyorlar sonra ne yapıyorlar? Geliyorlar bu meseleyi içtihadi, içtihadi mevzular arasına dahil ediyorlar iki görüşten birisini şiddet ediyor ikisi de üçten bir tanesini tercih edebilir ikisi de doğru olabilir ikisi de haklı sonuçta bu fıkıh biri ihtilafi bir mevzu iştihadi bir mevzu şeklinde bunu gösteriyorlar insanlara insanların bu görüşünü alarak yani zannediyorlar ki bu ihtilafın sebebi yani bu ihtilafın lafzın bir ihtilaftan ibaret olduğu için mutlak olarak bir semeresi yok yani hepsi aynı kapıya çıkıyor zannediyorlar ve yine zannediyorlar ki bu görüş ve bu görüşü söyleyenler bu görüş ve bu görüşü söyleyenler sebep tarafından zannedilmemiştir zannediyorlar işte bütün bunların hepsi galaktır bütün bunların hepsi batıldır bütün bunların selefin mevzulunu ahli sünnetin mevzulunu yanlış anlamıştır selef mevzulu hakkında bu bir galaktır ve Şeyhül İslam Rahimullah Emin Teymiye Rahimullah anlayamamıştır Bilakı şey. Emin Teymiye her ne kadar bu lafzıyla aklını kullanmış kadar yani bunlar ile ölçüme bağımındaki istilah lafızdan ibaret veya lafzı bir istilah eminleşini kullanmış kadar Emin Teymiye'nin kastını anlayamamışlar Emin Teymiye'nin kastettiği sadece lafzı olmaktan ibaret demek değildir Bilakı manevi istilah nedir akım mevcuttur bunların denizler fıkhaların bu görüşü batıldır ve sebep bu görüşünden anlatmıştır ve ödelemiştir çünkü Hamad bin Ebu Süleyman'larına tabi olanlar imanın tasavvur yani imanın artırıp eksilmesini amellerin imana dahil olmasını ve imanda istisna yapmayı inkar etmişler midir etmemişlerdir etmişlerdi değil mi? etmiş bunlar bununla kitabın ümmetin olsun sahabelerin ve onlardan sonrakilerin eserlerinden beraat ettiği şeye muhalefet etmişler mi etmişler baktığınız zaman işte tasavvaya ürünlerinin bunları görür ve muhtemelen muhalefet ettiklerini sahabeden göre muhtemelen muhalefet ettiklerini vesaire görür o yüzden lastinden kasıt İbn Teymiye'nin mücerred olarak lafızdan ibaret edilmek değildir Selefin ve imamların bunların bunların sözlerini sözlerine karşı şiddetli birçok şeyleri vardır Selef imamların bunların sözlerine karşı şiddetleri bunların sözlerini zannetmeleri meşhur ve mazur şeyler ancak sebepten ancak şuraya dikkat ederse çok önemli sebepten hiç kimse bunlar gibi imanı tarif edemez böyle söyleyenlerin küfrüne dair bir şey söylememişlerdir sebepten hiç kimse Cumhurbaşkanı Fukahan'ın bu sözlerini bu sözlerini küfrüne dair sebepten hiç kimseden ne görmesi yoktur her kim kim sebepten bunların sözüne bunların küfrüne olduğuna dair bir şey bir şey bir şey hikaye edersen garata düşmüştür herkes hikaye ederse garata düşmüştür garata hikaye düşmüştür Ahmet bin Hanbel ve başka imamlar bunların tekfir edilmeyeceğini belirmişler hatta İbn Temiye Rahmanallah diyor ki bunların e, yani tekfirine dair söz söyleyen diyor hiç kimseden bilmiyorum bilhassa bunların bu sözleriyle sormadıklarında imamlar ehli sünnet ittifak etmişlerdir diyor bundan dolayı buradan, buradan maksat şu neden bizim şey diyoruz bu bakta Kur'an ve sünnetin delalet ettiği şeye muhafaza etmek muhafaza etmek gerekir tamam yani bu en son söylediğimiz noktadan şunu aslında kastımız şu kitap ve sünnetine delalet ediyorsa delalet ettiği bir şeye muhasebe etmek gerekir kitap ve sünnetin delalet ettiği şeyden vakti olarak dahil çıkmak bidat ve delalettir o yüzden bilgini devam ediyoruz yani bunların ihtilafı vakti bir sözü aklında şu ümit bunlar lafız olarak muhalefet ediyorlar ama lafzi olarak dahi muhalefet ve nedir? Dalalettir. Bilak bunların dalalettirdiğidir. Namleyi İslam bağını özellikle de özellikle de bu kelam yolunun müddetine ne yapar? Kapı açarsa ve ümmetin fıskının zuhur edilmesini getiriyorsa bu hal daha bir şey olduğunu Çünkü bunlar mesela amel imanına aymadıkları veya bu itikad ameli imandan müslümanın itikadı kelam edinin bidatına kapı açıyor mu açmıyor mu? açıyor yani ümmetin fıskının zuhuruna götürüyor mu götürmüyor çünkü bu insana vesaret verir noktadan mümin bunun iyice bir Türkçe toplumunda özellikle insanlar görmüyor kıyamet kaderinden ediyor cehennemi yakılacaklar sonumuz ne olacak cennet olacak nasıl öğrenir müminlik sonra nasıl Allah'ın Allah'a emanet peygamberi inanıyoruz nasıl öğrenir müminlik sonuçta cennete gireceğiz bize sağlık alıp da bize kısık işlem hadisinin bu kadar bulunanların bu günahların imana ne kadar zarar verdiğini kalbi çok ve sonunda da bu günahlar onları farklı günahlara iterek belki de sonunda kafir olabileceğimiz bir şeyler kafir olabileceğimiz bir şeyler akilerini ne yapmazlar yapmazlar çünkü insan günah işleye işleye işleye işleye belli bir süre sonra bu günah ona normalleşir hatta belki de öyle bir derece alır ki belki de normalde artık bu günahı günah işlemeyi e, çimkemeye başlar, batıp görmeye başlar bu belki partili yardımcı dönemlerde istihlale kadar olan kalmaya kadar ne yapar? Gider Bugünümüzde insanlar görmüyoruz ya ama ne olacak ki ya kadınlar işte iş yeri, iş, işin icabı e, mesleğin icabı öz taşımak zorunda kalıyorum ne olacak ki falan bunu artık temizle ondan tutar kalbin temiz vesaire der bunun hepsi tehlikeli Allah tarafından hatta bazı kısımlarında imanın dışına dair ne yapabilir günahı küçümsediği için imanın dışına dair çıkarabilir o yüzden özellikle bu müziyor fukaha ile düşünmenin arasındaki istilafın manevi olmadığı lafzı sadece lafızdan ibaret olmadığını bilakis içinde manevi istilafın bulunduğundan doğan ve sinadını söylemiş olduk o yüzden diyor ki buradan maksat sebze zerai maksattır yani kötülüklerin önünü önden tutamam bağlamlandır zaten şu an makam akideyi beyan ettiği makamı bu makam da zaten bu noktalarda katile getirmeyi bizden talep ediyor onun üzerinde devam ediyor inşallah Allah'a emanet olun